Та Сашко вже забув про страх. Він дізнається, чи утопив Ладгалець папери, і тоді Ладгальця на місці не було. Він отповз подалі від поламаного на скалки льоду, що ледь-ледь виблискував при тьмяному світлі зірок, а при спалахові ракет червонів от крові Ладгальця. Ця кров і повела Сашка далі. Дядю. Дядю, погукав хлопець. Відповіді не було. В цю мить німці знову випустили в небо ракету, і Сашко за три кроки від себе побачив розпластаного з розкинутими руками ладгальця. Він лежав голі черева, дивлячись на зорі, лежав непорушно. Ще й ще стріляли солдати і айсерги із засади спалахували ракети, а потім солдати цепом пішли до канави. Сашко вибрався з рівчака і подався до свого табору. Знову в напрямку Мергавського хутора спалахнула ракета, але пострілів не було. Такої зустрічі своїм братом ні Валько, ні Еміля не чекали. Валькові і Емілі пора покидати табір. Дорога в нас тяжка, ризикована, треба пройти потай у чужих людей, а на лісовій дорозі вдавати, що вони звичайні пастухи, і нічого не тямлять, що тут діється. Ще мене година, друга розвидниця. Кожна хвилина мала велику ціну для Емілії Валька, а для розвід загону ще більшу. Емілія це розуміла. Дівчина стримувала, щоб не заплакати. У її зеленавих очах застигла невимовна туга. Тарас покликав Емілію. Та вона не почула, думаючи про своє. Нарешті вона підійшла до Тараса і припала до його грудей. Я я ждатиму тебе, вас усіх. Не вмирайте, не вмирайте, слізно просила вона, ніби те жити чи вмирати залежало від Тараса чи від будь-кого з нас. Тарас витер своєю долонею дівчині сльози. Вони пішли. Ось уже Еміля і Валько зникли за деревами. Вони теж пішли в невідомість. Чи пощастить їм прорватися заблокованого карателями лісу? Ми обернулися і віч у віч зіткнулися з позалужним. Може, розвідку треба зробити? звернувся він до мене. Яка ще розвідка? Це й так як на долоні, заперечив я. Тебе бентежить смерть Юріса старшові, сказав Тарас. Воював, не воював, а вже загинув сердешний. Треба було вам, всім нелегальникам, тоді думати, коли просилися до нас. Ні, Тараса, я прийшов до вас за велінням совісті, сказав позалужний. Якби я боявся, то не став би набиватися в розвідку. Розумію. Я кажде вас, парашутистів, доля, а разом з вами і нас. Поки руки тримають зброю, доки тримається голова на в'язах, ми солдати, відповів Тарас по-заложному. Справедливі слова, і все-таки куди ми повинні йти, щоб прослизнути крізь бойові порядки німців? Ще буде час вирішити. Що ти справді розклеївся? пошепки сказав я по-залужному. Щось мучить тебе. Ні. Я думаю, товаришу Галка, як все-таки вийти з оточення. Тим часом усі в таборі були на ногах і в бойовій готовності. Біля кухні людей найбільше. Ті перевзулись, висушивши онучі, ті переглядали пожитки в своїх ранцях третє набували патрони в диски. Підсушив свою одежу і Сашко Колун. Найбільш бійці тихо гомоніли про загиблих Юріса і Ладгальця. Сумний стояв і Тарас. Про Режицьку тюрму він оповідав що в перші дні нашої зустрічі. В'язні спершу якось недовірливо зиркали на Ладгальця вже тому що той був старшим од їх удвічі.